viens. Rīta cēliens kopā ar Karitas Latviju. Īsteno mīlestību darbos! Esiet sveicināti, darbie radio Marija klausītāji! Paldies, ka esat kopā ar mums, paldies par jūsu ziedojumiem, paldies arī par jūsu labiem vārdiem, gan uh, par Karits Latviju rīta cēlienu raidījumiem, gan arī par uh, vispār radio Marija darbu. Uh, šodien es sarunāšos ārpus studijas. Un esmu ciemos, šoreiz nevis pie manis ir ciemos, bet es esmu ciemos uh, sociālās aprūpas centrā. Meža ciems, tas ir Rīgas sociālās aprūpas centrs, un sarunāšos ar tā vadītāju Salvitru Daviču. Labdien, Salvita! Labdien! Paldies, eh, ka tik laipni uzņēmi mani! Un, uh, Mūsu klausītāji jau zina, ka Karitas Latvijas sauklis ir īsteno mīlestību darbos, un tas gan arī džingliņā. Solvita, tu visu savu profesionālo dzīvi esi darījusi vien to, ka es īstenojusi savu mīlestību darbos, būdam gan kā mediķis, arī mm, daudz gadu strādājot medicīnā, un arī dzen, tālāk jau izvēloties sociālā darbinieka profesiju. Varbūt pastāstīst, kas, kas tev uz to pamudināja? Nu jā, man jāsaka, es eh, jau no mazām dienām skaidri zināju, tad, kad eh, bērnu dārzā jautāja par to, kas tu vēlies kļūt, Eh, es zināju, ka es noteikti būšu ehm, medicīnā. Eh, protams, ka kā visām mazām meitenēm gribās būt par ārstiem, bet eh, man varbūt tas ārsts nebija tas, es tā īsto varbūt nesapratu, bet, bet es zināju, ka es iešu mācīšos medicīnu, jo mana krustmāte ir, bija operācija māsa un, un arī tā tad viņas dzīve bija saistīta ar medicīnu, mana tante bija saistīta ar medicīnu. Man ļoti, ļoti, ļoti tas patika. Un um, tad, kad es pie viņām viesojos darbā, tad es biju ļoti laimīga, ja man deva mm, uh, nu, kaut ko tādu, piemēram, tuferīšu slocīt vai arī mm, uh, pārsienamo materiālu sagatavot, uh, tad, tad es biju dikti, dikti priecīga par to, ka es varu arī kaut ko palīdzēt. Un, protams, ka tā izvēle jau arī pēc um, savas pamatskolas beigšanas es devos uz medicīnas skolu. Eh, kur arī pabeidzu. Nu, tajā laikā tā bija Felčera fakultāte, bet, eh, bet vēlāk tā kā ārsta palīgs, ja, un, un, un eh, vairāk kā desmit gadus arī medicīnā nostrādāju. Bet jāsaka, ka, protams, ka gribējās mācīties, un es to arī darīju. Tas gan bija jau pēc kāda laika, kad iestājos Eh, sociālā darba un pedagoģijas augstskolā attīstība un pabeidzu eh, tātad eh, sociālā darba, iegūst sociālā darbinieku kvalifikāciju. Jāsaka, tā gan bija tāda, tas bija tāds eksperimentālais kurs, kas bija kā medicīnas sociālā darba vadība. Tā kā, mm, un, jā, es tad jau sāku nu, mm, paralēli savām darbām medicīnā, kur es biju, tā, strādāju Rīgas tirdzniecības osas medpunktā. Tur vairāk tādas neatliekamas situācijas bija. Sāku strādāt arī sociālajā darbā, un mana uh, Eh, pirmā nu, tāda mm, sociālā darba eh, profesija bija tiešām sociālais darbinieks ārstniecības iestādē. Es biju tātad biķernieks slimnīcā. Un tā sākās arī tā mana sociālā darba ehm, karjera. Eh, jā, un pēc tam, protams, tās ir ļoti, ļoti radniecīgas profesijas. Gan mm. sociālais darbs, gan ehm, medicīna, uh, tās, tās iet roku rokā un tās ir palīdzošās profesijas. Un acīm redzot, kad man, man manī ir iekšējs tāds aicinājums, un um, to es varu arī apstiprināt, tiešām palīdzēt cilvēkiem. Palīdzēt, atbalstīt, iedrošināt un tas iet cauri visam manam mūžam, un arī skatoties tīri <clears throat> nu, no tāda profesionālā viedokļa, jā, e, esmu, esmu darījusi dažāda līmeņa darbus, sākot jau pašā sākumā strādājot kā sanitāra slimnīcā, e, strādājot kā medicīnas māsa e, ārstniecības iestādē strādājot kā feldšers vai ārsta palīgs un arī sociālais darbinieks. Tās visas ir palīdzošas profesijas, un, Un eh, man jāsaka, ka tas mani nu, bagātina, mm. papildina, rada gandarījumu, jo nu, es varu palīdzēt cilvēkiem. Mm. Es eh, klausos tevi un, eh, un tā domā, eju cauri arī eh, savai dzīvei, jo nu, pilnīgi tā kā paralēli, kā mēs būtu vienā <laughs> kopā tur bijušas. Es arī biju sanitārīte un mācoties Felšera skolā, un jā, tad jau tālāk arī dzen <clears throat> par Felšeri un, un arī nonācu sociālā darba augstskolā, jā. Bet mūsu ceļi kaut kā sakrustojās jau, nu, vairākas reizes <laughs> vairākas reizes un profesionālā karjerā jau tad, mhm. kad jau sociālo darbinieku strādājām. Bet, eh, mm, Tu esi ieņēmusi arī mm, jau daudzus gadus tādus augstus amatus. Tu esi strādājis gan labklājības departamentā Rīgas domas, gan, gan jau pirms uh, sociālā aprūpas centra mežciems uh, eh, vadīšanas. Tu esi arī mm, verģu aprūpas centru vadījusi. Uh, Jā, jāsaka, ka mana nu, vadītāja eh, pieredze sākās tieši nu, jāsaka, tādas iestādes vadītāja. Jo, jā, Labklājības departamentā es arī vadīju nodaļu, bet tā bija neliela nodaļa. Tur arī bija gana liels atbildības lauks. Tie bija visi sociālajie pakalpojumi Rīgas pašvaldībā. Eh, un, bet eh, tad, kad es pieteicos konkursam uz, uz aprūpas centra ezerkrasti vadītāju amatu, ja Eh, tad jāsaka, tad sākās nu, tiešām nu, tāda ļoti liela dzīves skola. Eh, jo es kā vadītājs tik lielai iestādē, un tā bija lielākā eh, tātad, šāda veida iestāde vispār Latvijā, kur bija vairāk kā 400 klientu un vairāk kā 240 darbinieki. Un jāsaka, viegli man nebija. Man gāja ļoti, ļoti grūti sākotnē, bet mēs zinām arī to, ka grūtības mūsu kā lai saka, spēcina grūts ar grūtībām, mēs iegūstam ļoti labu pieredzi, praktisko, un eh, jā, no tā 2000. 8. gada, kad es esmu kā vadītājs eh, gan ezerkrastos, tad arī eh, veidojām dzintara melodiju, tad kā vadītājs Stela Maris un šobrīd arī mešciemā, nu man ir jāsaka, ka ar katru gadu es gūstu šo te vadītāju pieredzi ar vien vairāk un vairāk, un katra situācija, kura ir bijusi, un, un um, manuprāt, ka tieši tās situācijas, kas ir saistītas ar grūtībām, kas ir saistītas ar sarežģījumiem, ar problēmām, kā piemēram Covid, Covid laikā tā, tas bija ļoti, ļoti liels izaicinājums vadītājiem, jo mēs nezinājām, ko darīt. Eh, mums katru dienu nācās pieņemt ļoti, ļoti lielus lēmumus, atbildīgus lēmumus, jo mēs bijām tādā situācijā, kad slimoja ne tikai mūsu klienti vai iemītnieki, bet slimoja arī darbinieki. Un tad nācās piesaistīt pat Nacionālo bruņoto eh, spēku štābu, eh, kur mediķi nāca mums talkā, un tieši tāpat arī aprūpē eh, mums piesaistījās cilvēki no citām organizācijām. Tā kā uh, Eh, tas bija ļoti, ļoti smags laiks, bet man jāsaka vienlaicīgi arī um, laiks, kad, um, nezinu, es pati varbūt arī izdegu. Un, un jāsaka, ka eh, nācās pieņemt diezgan smagus lēmumus attiecībā par to, vai palikt šajā, šajā jomā un šajā profesijā, jo, jo palīdzošās profesijas eh, mūs dedzina. Nu, lūk, tā kā Jā, bet uh, tas, ko es tevī saredzu, tā ir tava sirds, tev liela sirds. Un uh, vai tu man piekritīsi, ka tie, kas ir sākuši no mazumiņa par sanitārīti, uh mhm. -huh. tas uh, veido pazemīgu sirdi. Droši vien, jā. Es domāju, ka tas pat ir noteikti, jo, jo Es atceros, ka es strādāju kā sanitāra, un tas bija mm, Ādažos nod, ķirurģiskajā nodaļā. E, tad e, tur bija vecākā māsa, kura e, nu, arī varbūt pamudināja man darīt vairāk, pamudināja Eh, nu, tad, eh, uzņemties vairāk nekā, nekā man nosaka, piemēram, tie mani amata pienākumi. Un tad bija tā, ka es eh, centos žigli, žigli izpildīt visus savus darbiņus, lai man ļautu iet pārsiet kādu, mm -hmm. vai arī tā tad, vai stāvēt, asistēt klāt kādā operācijā vai kādā nozīmīgākā lietā. Un, un sākumā es, protams, tikai skatījos, un pēc tam es arī pati to sāku darīt, un man tas ļoti, ļoti patika. Mm -hmm ļoti, ļoti patika tas, eh, ka, ka man ļāva un ka man uzticējās arī tīri praktiski kaut ko darīt un darīt vairāk nekā eh, no manis prasīja mani amata pienākumi. Jā, un te ir uh, eh, bīblisks princips. Jā, Dievs saka, esiet uzticīgi par mazumiņu, un es jūs iecelšu par lielām lietām. Un uh, tev tiešām ir uzticētas lielas lietas darīt. Jā. Uh, tu uh, sevis vadīto iestādi esi. Mm, uzticējusi arī Karits Latviju brīvprātīgajiem. Jā, man jāsaka, <clears throat> kad mēs kā iestāde esam ļoti, ļoti atvērti. Mēs esam atvērti ne tikai e, studentiem, praktikantiem, kas nāk no dažādām mācību iestādēm, jo mm, tā ir gan e, Stradiņa universitāte, gan koledžas, e, gan Latvijas universitāte, gan tātad dažādas mācību iestādes, kurās sagatavo mm, gan aprūpas personālu, gan arī veselības aprūpas personālu. Un man jāsaka pirmām kārtām, ka tas ir tāds atbalsts mums, mūsu darbiniekiem Otrām kārtām mūsu klientiem ļoti patīk šie jaunie cilvēki, kas ienāk mūsu iestādē. Viņiem eh, nu, ir ļoti, eh, es esmu reizēm paklausījusies, cik viņiem ir ļoti eh, interesantas, piepildītas sarunas, kur mūsu seniori dalās pieredzē, kur savukārt jaunieši um, izzina tos procesus un tās lietas, un, un interesējās par vēsturi, un ļoti daudz ko arī uzzina no mūsu mm. senioriem. Un, protams, arī brīvprātīgais darbs, nu jau jāsaka, Latvijā viņš pamazām arī attīstās, un arvien vairāk un vairāk, bet sākotnēji eh, nu, pret brīvprātīgajiem. Mm, varbūt arī nebija tā uzticība. Eh, brīvprātīgie darbinieki netika pieņemti, bet, kā jau es arī minēju iepriekš, Mēs esam atvērta iestāde, un mēs eh, brīvprātīgos esam pieņēmuši jau pirms arī tika noslēgts šis te eh, līgums, eh, nu, tātad sadarbības līgums, kas ir Labklājības departaments, aprūpas centrs Mešciems un Karitas. Un, manuprāt, kad Mm, eh, mums nāk tikai no, tikai, eh, ne tikai no organizācijas karits brīvprātīgie, bet mums nāk brīvprātīgie arī, eh, kas ir mūsu iestādes brīvprātīgie, jo, jo viņiem arī patīk tas, ko viņi dara. Viņi nāk eh, vai nu vadīt kādas konkrētas nodarbības, vai nu viņi eh, nāk un piedalās kādos pasākumos, jo arī pasākumi ir eh, mm, nu, tie, kuri prasa lielus resursus, kaut vai to pašu cilvēku pavadīšanu līdz tai norises vietai, līdz zālē, tāpat atpakaļ. Jeb arī viņi piedalās kādās ekskursijās, brauc par un ir kā pavadoņi, ir kā asistenti mūsu cilvēkiem, kuri pārvietojas ar kādu tehnisko palīgu līdzekli vai ratiņkrēslu. Un, eh, nu, eh, jo katram, katram tiek piestiprināts kāds brīvprātīgais cilvēks, kurš, kurš ir, ir atbalsts tajā konkrētajā mm -hmm. pasākumā. Tā kā tā joma, kur strādā brīvprātīgie, tas, ko viņi dara, nu, ir ļoti plaša, jo brīvprātīgie, jā, tad tas brīvprātīgo nu, tā būtība jau arī ir darīt kaut ko labu sabiedrībai. Mm. Un nu, šie visi cilvēki nākot pie mums, pie mūsu iemītniekiem, viņi arī dara labu sabiedrībai. Un es domāju, ka šī kopā būšana arī viņus bagātina, šī kopā būšana arī viņus kā lai saka, piepilda, Jā. piepilda ar to, to, to, to svētīgo. Tas ir tāds misijas darbs, mm. es uzskatu. Došanas darbs. Došana, jā. Tā kā, manuprāt, kad, un tie ir īpaši cilvēki. Viņi ir dažādos vecumos, sākot no jauniešiem un beidzot ar, ar e, kundzēm, kungiem, kuriem ir sirmas galvas, tādas, tādas pašas e, sirmas galvas kā ar mūsu iemītniekiem, e, bet viņi kopā par daudz, un viņi kopā arī viens otram dod. Cik koja uzēma mausu pats Jēzus, koja kopā ar jim. Par ko jūs īdami runājieties, īstim vaicoja. Tu laikam esi vīrs. Pirms gaismas vējā aizgojušus kopu, asūt ricējušas eņģeļus, kas sacējuši, kā jis asūt dzējus. Jis asūt dzējus. Jis asūt dzējus. Tot Jēzus jums sacēja. Un nu, tu arī lasi lekcijas brīvprātīgajiem, tā skaitā arī karits brīvprātīgajiem, ko nozīmē būt brīvprātīgai. Kas ir tās galvenās lietas, Nu, man tas tavs, tavs vēstījums galvenais, ko tu gribi nodot. E, nu, manuprāt, kad ir ļoti svarīgi arī šiem brīvprātīgajiem, kuri nāk pie mums, saprast, ko mēs no viņiem sagaidām, kādi ir tie mūsu iekšējie noteikumi, Kas ir tas, kas atvieglot viņu darbu, um, nu, tātad um, izbēgt no liekiem sarežģījumiem, izbēgt no kaut kādām varbūt nepatīkamām situācijām, un tāpēc, jo arī šie te mūsu iemītnieki klienti ir dažādi. Viņi ir dažādi tīri atkarībā no tā, kādā vidē viņi ir auguši, eh, kādā vidē viņi ir, ir, ir bijuši, gan arī no tā, kāds ir viņu veselības stāvoklis. Un līdz ar to arī brīvprātīgajiem ir daudz vieglāk strādāt, ja viņi zina, eh, nu, tātad, eh, kas ir mūsu iemītniekiem var būt vai nebūt, vai kādas ir viņu spējas, prasmes un arī tīri kas ir tas, ko iestāde no viņiem sagaida. Un šajās apmācībās mēs par to runājam. Mēs runājam par to, eh, un tā ir tāda vairāk kā diskusija, eh, ko mēs sagaidām no viņiem, eh, ko viņi var dot mums kā iestādē, kā mūsu iemītniekiem, kā viņi var uzlabot šo te viņu dzīves kvalitāti. Un, un parasti tas arī notiek tādā diskusiju veidā, kur ir jautājumi un atbildes un, un izrunājam gan tās formālās lietas, gan arī tās nu, tā tad, neformālās lietas lietas, gan arī tās, eh, to, eh, kā rīkoties, ja ir kāda situācija. Jo, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi, eh, ja mēs uzticam brīvprātīgajiem savu iemītnieku, piemēram, izējot pastaigā. Mm. Tad kam pievērst uzmanību? Ja? Tā tad, kad ir svarīgi, nu, kad ir ievākt tā informācija par to konkrēto cilvēku, piemēram, par viņu veselības stāvokli. Ja? E, vai mēs varam tālu doties pastaigā, vai mums ir tomēr e, jābūt kaut kur rokas attālumā. E, ir svarīgi arī, nu, piemēram, zināt to kontaktpersonu, ar kuru sazināties, ja notiek kaut kas negaidīts vai neparedzēts. Tieši tāpat arī tā tad, nu, kā tad sniegt to palīdzību, kā sniegt to atbalstu, kam pievērst uzmanību. Tātad, vai mums ir uh, ūdens pudele līdz, vai mums ir tātad uh, saule, pret sauli cepurīte, eh, vai mums ir ratiņiem, tātad viss ir kārtībā, vai ratiņkrēslam, ja tātad, uh, nu, lietas, kurām varbūt, nu, pat neienāk prātā mm. cilvēkiem, kuri ar to nav saskārušies. Mm. Tā kā, manuprāt, kad um, apmācības ir vajadzīgas arī brīvprātīgajiem, Un eh, nu, pozitīvi ir arī tas, ka eh, uz šīm apmācībām tiek aicināti tādi cilvēki, eh, kuri ikdienā arī sastoptos brīvprātīgos. Nu, un, un ir jāsaprot, ka kad zināšanas tās tikai jebkuru papildina. Un eh, pagājušajā reizē, kad es arī biju šīm apmācībām, es dzirdēju tādu lietu, ka viņi gribētu praktiski padarboties, piemēram, mm. ar tiem pašiem tehniskajiem palīglīdzekļiem. Vispār saprast to klāstu, mm -hmm. kāds ir tehnisko palīglīdzekļu klāsts, kuru var izmantot, kādu var izmantot, jo, jo mūsu cilvēkiem, eh, mm, ar viņiem strādājot, viņus aprūpējot, mēs to izmantojam. Un arī brīvprātīgie var to izmantot, bet ir jāprot pareizi to mm. izmantot, pareizi lietot, lai viņi nekaitētu sev, lai viņi nekaitētu um, mūsu iemītniekiem. Mm. Jā, nu, tāda vēlme mācīties, un arī, nu, tā kā tu saki, ja, ka ir brīvprātīgi ar sirmām galvām, vienalga viņi nāk un mācīties, tas arī, nu, liecina par tādu pazemību nevis nu, es tagad eh, visu zinu, un <laughs> ka jā, nāk eh, brīvprātīgie nevis ar saviem noteikumiem. Viņi nāk ar savu personību, ar savu pieredzi, ar savu unikalitāti, bet tomēr ir šis eh, ētikas jautājums, eh, ievērot arī nosacījumus. Un savukārt no tevis es dzirdu, ka nu, atkal tās ļoti lielās rūpes līdz pēdējai niansē pārdomāts jau, kas eh, nu, svarīgas lietas, ārkārtīgi svarīgas, nu, kā tu saki, varbūt sīkumi, bet tāpat laikā ļoti svarīgas lietas. Faktiski jau mūsu dzīve arī sastāv no <laughs> sīkumiem, ja? un <clears throat> jā, lai būtu šī ūdens pudelīte un, un cepurīte un un lai, lai paliek līdzeklis ir kārtībā, lai nebūtu kāds at, nu, nepatīkams atgadījums. Jā. Tāpat ļoti svarīgi ir arī, ja mēs dodamies ārpus eh, ierastās vides, eh, tāpat svarīgi ir izpētīt to maršrutu, kur mēs mm. dodamies. Eh, jo šīs te pašas, nu, kaut vai tolešu pieejamība, Eh, eh, soliņi kaut kur pa ceļam, vai arī eh, vai ir iespēja patvērties nu, no saules kaut kur, ja, jeb arī nu, tātad šīs lietas nu, mums ikdienā, kas, kas mēs pārvietojamies pa Rīgas ielām vai kaut kur citur dodamies, mēs varbūt Eh, Izejot no situācijas, risinām šīs problēmas, bet eh, savukārt, ja mēs uzņemamies atbildību par kādu citu, mm. tad mums ir eh, nu, tā, tad jādomā ne tikai par sevi, bet arī par to otru cilvēku. Lielāka atbildība. Un tā atbildība gulstās, jā, un, protams, kad arī šie nepavēlti bieži vien mūsu iemītnieki saka, es neiešu, es ne, nebraukšu. Um, nepasakot, kāpēc, bet beigās izrādās, ka tas ir tāpēc, ka viņš baidās, ka varbūt viņš netiks, tad, kad mhm. viņam vajadzēs, netiks <laughs> eh, nu, tātad eh, uz toleti vai vēl kaut mhm. kas. Un, un, un ir tādas lietas, eh, nu, liekas, ļoti pašsaprotams, mhm. bet mēs nevienmēr varbūt par tām aizdomājamies. Un tāpēc arī ir, ir jāplāno šīs te aktivitātes kopīgās ir, eh, nu, kā lai saka, kopīgi jā, jādarbojās, jo, mm, jo mēs ar to saskaramies katru dienu. Un cilvēks, kurš atnāk no malas, kad viņš atnāk uz to konkrēto nodarbību vai konkrēto pasākumu, un, un īpaši, ja tā ir pirmā reize, tad viņam ir ļoti daudz neskaidru jautājumu. Mhm. Un tāpēc e, ir jārunā, pirms mēs dodamies, ir jārunā par tām lietām e, mhm. un jāsagatavojās jau iepriekš. Jā. Uh, ko tev, kā iestādes vadītāja, nozīmē šī brīvprātīgo kustība? Tevs vadītajā iestādē? Nu, Pirmkārt, tā ir jā, šī te kalpošana, šī, šie te darbi sabiedrības labā. E, otrām kārtām tas ir pienesums mums kā iestādēji. E, tās ir kādas jaunas, unikālas idejas, tās ir kādas jaunas nodarbības, e, kā piemēram mums viena brīvprātīgā, kura kādus gadus atpakaļ piedāvāja Eh, nu, tā, kaut ko iegādāties priekš iestādes. Un, un, un kā rezultātā izauga ļoti la, laba, jauka sadarbība. Viņa nopirka bočiju komplektu, un, un tagad viņi katru sestdienu nāk un kopā ar mūsu iemītniekiem spēlē šo mm. bočiju. Mm -hmm. Un uh, mūsu iemītnieki ļoti gaida viņu. Mm -hmm. Viņi gaida, jo, jo viņi zina, ka eh, nu, tā tad ir arī jābūt tam eh, tai regularitātei, jābūt tam treniņam, jo viņi dodas uz dažādām sacensībām, uz, uz sacensībām, vai tās ir paralimpiskās spēles, mm -hmm. vai varbūt tās ir vienkārši kāda invalīda biedrība ir uzaicinājusi mūs jau kā līdzvērtīgus sadarbības partnerus. Eh, un piedalīties kādā kopīgā eh, izbraucienā vai pasākumā. Eh, tā kā nu, šīs te jaunās idejas, šīs te jaunās, un vēl ko mēs esam pamanījuši, kad, mm, ka mūsu iemītnieki gaida. Tātad viņu ikdiena ir daudz nu, piepildītāka, viņiem šī dzīves kvalitāte nevis pasliktinās aprūpas iestādē, bet uzlabojās. Mhm. Jo viens otrs no četrām sienām, eh, kur viņš eh, ir maz eh, gājis ārā no savām mājām, maz saticis cilvēkus, nonāk šajā vidē, un īpaši, ja viņš ir bijis cilvēks, kurš ir bijis tāds sabiedriski aktīvs cilvēks, Eh, tad šeit viņam ir iespēja izpausties. Mm. Šeit viņš var satikt tos cilvēkus, eh, satikt eh, ne tikai <laughs> darbiniekus, bet vienādi domājošos, un plus vēl arī brīvprātīgie, kuri nāk ar domu palīdzēt, atbalstīt, iemācīt, uzmundrināt, iedrošināt, ja, ka mēs redzam, ka mūsu cilvēku dzīves kvalitāte uzlabojās. Mm. Un vēl kas ir, manuprāt, ka mēs tādā veidā arī uh, E, popularizējam, mēs tādā veidā arī varbūt ceļam šo aprūpes iestāžu prestižu, jo nepavēlti vēl gadus atpakaļ, e, ko runāja par iestādēm. Tātad mm. E, mēs esam dzirdējuši aprūpes centri, pansionāti, tās ir nabaga mājas, jeb mm. arī tā ir vieta, kur cilvēku aizved nomirt, ja, mm. kur, kur nekas jau viņam cits neatliek, kā tikai aizbraukt un tur nomirt. Tā kā Eh, mēs gribam parādīt, ka arī šeit dzīve kūsā, kad arī šeit cilvēki var būt aktīvi, eh, ka šeit var būt cilvēks apmierināts ar dzīvi. Neskatoties uz to, kādas ir viņa veselības problēmas, neskatoties uz to, eh, cik viņš varbūt ir bijis izolēts pirms tam. Mm. Nu, tā kā viss šeit notiek. Un notiek domājot par cilvēkiem, domājot par mūsu iemītniekiem, domājot arī par mūsu darbiniekiem, mm. jo um, darbs aprūpas iestādē nav viegls. Un vispār darbs ar cilvēkiem nav viegls. Mm. Un uh, arī šis te atbalsts jeb atspējas no brīvprātīgajiem, to sajūt arī ne tikai mūsu iemītnieki, bet to sajūt arī darbinieki. Mhm. Atvieglo arī viņu, eh, <clears throat> viņu ikdienas darba dzīvi. tāds liels smaids parādījās sejā, jo man sirdī prieks par to, ko nozīmē Dieva vadīt sarunu. <laughs> Pēc, ka tās bija lietas, ko es tev gribēju jautāt, Solviņ, par, eh, eh, par šiem mītiem. Jā, ka mm, jā, nabaga mājas jā, atved eh, cilvēku nomirt, un uh, vēl joprojām tas ir vēl joprojām tas ir. Žēl. Tāpēc es eh, jā, gribēju tev jautāt par šo lietu, jo eh, cilvēki dzīvo kaut kādā ļoti senā pagātnē. Nu, tad, tad atkal ja, nu, vadās pēc kaut kādas pieredzes, citu pieredzes, kaut kādas eh, informācijas. Ja. Nu, nu, negribās jau apgalvot, ka visur ir ideāli, un gan jau ir nu, arī, kur varbūt eh, nav tik eh, forši, kā ir, eh, kā ir aprūpas centrā meža ciems. Bet tomēr jau nu, bija pāris dienas atpakaļ man tāda saruna <clears throat> ar draugu. Faktiski viņa man zvanīja un saka, ka kāda viņas paziņa viņai ir zvanījusi un, un ir histērijā par to, ka māte būtu jāievieto aprūpas centrā. Un e, viņa pati fiziski nespēja parūpēties par savu māti, kurai ir nepieciešama 24 stundu uzraudzība. Viņu nevar atstāt vienu. Un, e, un te ir tas, ka nu, Nu, nav dzīvē viss rožēni, bet mums ir jāizvēlās labākais. Ja labākais, mhm. pat ja tās ir varbūt kaut kādas ļaunas lietas, tad labākais no ļaunuma. Bet, um, Eh, ir šie mīti, un, un, un es eh, tik daudz gadījumus arī esmu redzējis, ka, eh, ka aprūpējamo senioru bērni iet prom no darba, lai varētu mm, nu, apkopt paši, jo ko tad citi pateiks? Mm -hmm. Ko citi, ko citi pateiks? teiks par to, jā. ja es ievietošu? Jā, savu. vai tādas frāzes, es līdz kapa malai sev nepiedošu, ja es eh, tur savu mātu vai tēvu ievietošu, jā, bet tu taču vari braukt ciemos, tu jā. vari, jā, varbūt pastāsti šo, mm, kāda ir sadarbība ar, ar piedarīgajiem, jo mums jau gan jau klausās arī kādi cilvēki, kas, eh, nu, kuriem nav informācijas mm -hmm. vai, mhm. vai kaut kāda melīga informācija par to, kas kas notiek aprūpas centros. Jā, atklāti sakot, eh, bieži vien piederīgie varbūt, eh, un es esmu saskārusies ar to, kad eh, cilvēki domā, ko par ko par to teiks, ko par to domās citi. Mm -hmm. Ja es tagad savu māti vai tēvu ievietošu aprūpas centrā, man ir jāsaka, tas ir tas labākais, mm -hmm. ko jūs varat izdarīt savu piederīgo labā. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmām kārtām ir jā, jādomā arī par sevi. Tā tad mums ir jāstrādā, mums ir jānodrošina arī savas vecumdienas, mm. bet um, mēs, esot mājās, ehm, tātad cilvēki, um, nu, kuriem nav katru dienu jāsaskarās ar šīm aprūpas lietām, bieži vien nezinām nemākam darīt mm. to eh, tā, kā tas būtu jādara. Un eh, nepavēlti es arī saku, ka mm, es ļoti, ļoti Vēlos, lai mani darbinieki mācītos, lai, lai viņi izglītotos, lai viņi celtu kvalifikāciju. Un e, neviens piederīgais nespēja to e, izdarīt tik labi, kā to dara cilvēks, kurš ir mācījies, kurš zina, kā pareizi pozicionē, mm. kurš saprot, ko nozīmē, piemēram, e, ja ir problēmas ar rīšanu, ja, tātad kā rīkoties, ko darīt. Un, eh, nu, jā, un bieži vien mums ir jāpārliecina tie piederīgie, ka te nebūs slikti. Mm. Eh, tāpēc es vienmēr arī aicinu braukt apskatīties, pirms jūs ievietojat kādu savu piederīgo. Nu, aizbrauciet uz to vietu, mm. apskatieties, mm. kā jūs ienākat iekšā, eh, kā jūs jūtat, ko jūs jūtat. Ja? Nu, Pirmkārt, jau jā, par, ir, ir arī tāds mīts, ka tā visos aprūpas centros smirdz. Mhm. smird pēc veca cilvēka, smird pēc urīna. Man ir jāsaka, tā ir tikai un vienīgi kvalitātes lieta. Mm -hmm. Jo, ja mēs ieejam aprūpas centrā un mēs nejūtam smakus, tad tur ir laba kvalitāte. Ja mēs ieejam aprūpas centrā un tur ir laipna attieksme, tur jūs uzņem kā kā, kā līdzīgu, nevis eh, nu, ar tādu skatu no augšas, ja, ko jūs iedomājaties. Es esmu dzirdējusi arī eh, no viena otra piedarīgā, kad saka, te nav nekāds muzejs, te nav nekāda izstāžu zāle, kur jābrauc un jāskatās. Nē. Lai jūs sevi nomierinātu, lai jūs zinātu, kādās rokās jūs nododat to mm. savu cilvēku, ir jāaizbrauc uz to vietu, jāapskatās, jāizjūt. Ja? Tātad, mm. Eh, jo arī šī pirmā ienākšana tajā aprūpas iestādē, mm. vai, vai tur ir mājīgi, vai tur ir e, moderni, mūsdienīgi, vai tur ir e, tiešām tai ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums. To var sajust, redzēt tikai atrodoties konkrētajā vietā, uz vietas. Un, un tā sadarbība jau arī e, tai būtu jāizveidojās pozitīvai jau no pirmā mirkļa nu, kad arī cilvēks iestājās. Un pie tā arī ļoti daudz mēs par to runājam, un arī nu, par attieksmi, par attieksmi pret, pret sevi, pret to veco cilvēku, par attieksmi pret piederīgajiem. Nu, tā kā mm, Un te nav tā vieta, un mēs, manuprāt, jau esam ļoti daudz gājuši uz priekšu, un, un, uh, un tiešām te tā vide ir radīta tāda, uh, gan ar uh, tehnisko palīgu līdzekļu nodrošinājumu, ja, tātad funkcionālās gultas, ne visi mājās to var atļauties, pacēlāji, vertikalizatori, rolatori, speciāli barošanas galdiņi, tātad konkrēti katra cilvēka veselības stāvoklim un diētai atbilstoša ēdināšana, varbūt tā ir blenderēta pārtika, varbūt tā ir arī kaut kādi speciālie uztura eh, maisījumi, kas ir nepieciešami sakarā ar to, kad eh, ir krītās svarā, piemēram, eh, vai arī ir nepietiekams svars, vai arī cik svarīgi ir lietot pietiekami daudz šķidruma, ko mhm. vecie cilvēki negrib. Um, negrib uh, Jauniešiem varbūt tagad vairs nav tā problēma, katram ir līdz tā ūdens pudelīte, bet, eh, bet senioriem viņi nepietiekami lieto šķidrumu. Mm. Un, un tāpēc mēs redzam, cik daudz problēmas no tā izriet, ja tā tad visi izgulējumi un dehidratācija, atūdeņošanās un viss pārējais. Tā kā, manuprāt, kad, nu, tas ir labākais, ko mēs varam dot. Un eh, arī, ja, ja tiek ievietots cilvēks aprūpas iestādē, pie viņa var nākt mm. eh, piederīgie var apciemot, var un, kopā jānāk. svinēt, <laughs> jā, var kopā svinēt svētkus, un mēs tikai priecājamies, ja nāk, un, un, Un tieši tāpat arī e, vecais cilvēks var doties uz mājām. Mhm. Mums ir tādi, kuri katras brīvdienas brauc uz mhm. mājām pie bērniem, pie mazbērniem, mhm. E, tāpat arī e, dodas pa svētkiem, mhm. Jāņu ielīgošana vai, vai tur Ziemassvētki. Jā, viņi brauc pie savām ģimenēm un visi svin svētkus kopā. Svinām mēs uz vietas šeit, bet viņi dodas arī pie savas ģimenes un svin arī tur šos svētkus. Tā kā nav eh, tāda vienpusēja komunikācija vai vienpusēja virzība, kustība. Te, te visu laiku ir tāda sinerģija gan, gan eh, ar tiem ģimenes locekļiem, gan tiem piedarīgajiem. Tā kā, tas tiešām tie ir mīti, kur ir jālauž un ir jāparāda, ka, ehm, ka nezinu, kāpēc Eiropā vai arī tāpat eh, kaut kur ārpus Latvijas, ehm, tur vairāk cilvēki, viņi pat zina Ehm, un viņi tiek gatavoti tam, ka jā, ja viņš kļūs, ehm, ja arī pats par savu dzīvi vairs nespēs, ehm, nespēs ja arī netiks ar, ar lietām eh, pats galā, ka viņš dosies uz, uz, uz aprūpas iestādi. Jā, mēs katrs gribam varbūt pēc iespējas ilgāk atrasties savā mājās, mm -hmm. savā vidē, savā ierastajā vidē, bet, nu, jā, tās veselības problēmas ir tādas, ka, eh, ka tajās mājās nevar nodrošināt pilnvērtīgu aprūpi, mm. tad vai es esmu aprūpas centrā, kur eh, par mani domā dažādu mm. jomu speciālisti, gan sociālā darba speciālisti, gan mediķi, gan arī eh, nu, tātad, aprūpas personāls. Vai es esmu mājās, kur nav pietiekams, nav vidas pieejamība, nav aprīkojums, un, un, un mēs nevaram nodrošināt to pienācīgo tiešām to mhm. kvalitatīvo aprūpi. Jā, nu vismazāk jau piedarīgiem būtu jāklausās, ko sabiedrība saka. Jā, jā pilnīgi piekrītu. Jā, tas ir viens, un jau manas pieminētā draudzene, arī viņas māmiņa atrodas sociālās aprūpas centrā, Un viņa saka, es no rādu puses saskaros ar atvērtu leduskapi. Jā, <laughs> man ļoti patīk šis viņas formulējums, kā tas ir. Bet neviens jau nav gatavs arī ņemt, eh, ņemt šo aprūpējumu cilvēku pie sevis. Ja? Viss tikai runā un nosoda. Ja? Nu, eh, nu, jā, tad, tad nav jāskatās uz to. Un eh, vēl viena lieta ir svarīga, ka arī šiem aprūpējumiem cilvēkiem nebūtu morāla tiesība manipulēt vai pieprasīt no saviem bērniem vai kādiem tuviniekiem, piespiedu kārtā rūpēties par viņiem. Ja viņi to nespēja, ne, tad uh, rūpes jau ir arī nodrošinot labu vidi, kurā viņi atradīsies. Jo, nu, paņemot pie sevis, tas nozīmē, ka tam mm. patam cilvēkam ir jāmaina tā uh, vide. Nu, tātad viņi paņemot pie bērniem, piemēram, un nevienmēr tur varbūt arī ir nu, tā atsevišķā istaba tam mhm. senioram. Mm -hmm. Un bieži vien ir tā, ka varbūt ka tur ir bērni un mazbērni, un, un, un, un viņi ar savām čalām ir jau tādi seniori, mhm. kuriem gribās mieru un klusumu, un, un kuriem gribās varbūt nu, tiešām labāk sliktā vidē, bet eh, savā vidē, nu tad eh, Sava ne, vietiņa. savā, savu, savu vietiņu, savu stūrīti atrast mm -hmm. kaut kur un, Un um, šajā aprūpas centrā nu, viņam tiek, nu, mums ir tikai vienvietīgs un divvietīgs istabiņas. Un man ir jāsaka, ka eh, nav tā, ka visi vēlas tikai vienvietīgās mm -hmm. istabiņās. Ir tādi, kuri grib tieši, lai viņam blakus ir vēl kāds cilvēks. Un, Un um, man jāsaka par vienu gadījumu no manas dzīves, kur mums vienai nu, manai attālai radiniecei, kurai bija miris vīrs, un viņa vairāk kā 40 gadus bija dzīvojusi viena pati, un tad bija insults, un viņa bija nokritusi un vairākas dienas gulējusi uz grīdas bezpalīdzīgā situācijā, un viņa nonāca aprūpas centrā. Viņa no mazkustīgas eh, piecēlās, eh, piecēlās un, eh, un viņa gribēja tieši istabiņu, kur būtu vēl kāds cilvēks, jo viņa gribēja šīs sarunas, viņa gribēja to komunikāciju ar to otru cilvēku, un beigās viņas tik ļoti sadraudzējās abas divas nu, tās kundzes, ka, ka bija labākās draudzenes, un, un tad nu, tā mana radinieca teica, ka tas labākais, kas varēja ar viņu notikt, bija nonākt tieši aprūpas iestādē, jo viņa ieguva uh, Eh, tātad pirmkārt viņa ne, mm, nepalika guļoša vai maskustīga, viņa piecēlās, viņu rehabilitēja, un otrs viņa ieguva arī eh, draudzeni, ko viņa, nu, kur, kur tiešām pēdējos gados viņa bija ļoti, ļoti vientuļa un izolēta. Ja, tā kā Jā, mums tik raiti šī saruna ir, ir veikusies, jā, un, un uh, tuvojas noslēgumam mūsu sarunas laiks, bet uh, varbūt tev ir kaut kas tāds, ko tu gribētu mūsu klausītājiem pateikt, uh, nu, vai, vai rūpēs par, saistībā ar rūpēm par cilvēkiem, vai, vai jā, kas tavā sirdī, ko tu gribi teikt, vai par kādiem žālsirdības <laughs> darbiem. <laughs> Nē, es aicinu, es aicinu būt eh, iejūtīgiem, es aicinu būt pozitīviem. Mm Eh, jo tikai, mm, ja mēs būsim paši pozitīvi, tad apkārt vide ap mums būs pozitīva. Mm. Un, eh, un nesaskatīt to slikto, bet mēģināt visā eh, saskatīt to pozitīvo, to mm. sirsnīgo, to labo. Jā, raucieties uz lietām no pozitīvās puses, un man liekas, tas ir. Uh, Nu, tas nav bieži. Ja? Man liekas, ar katru gadu ar vien vairāk mēs dzirdam kurnētājus par to, ka viss ir slikti. Jā. Jā, bet uh, nav pateicības, pilnas sirds. Neprot pateikties par to, kas tev ir. Un mēs nespējam novērtēt to, mm. kas mums ir. Jā. Mēs tiecamies pēc kaut kā liela nezināma, bet mēs nenovērtējam to, kas mums ir apkārt. Mm. Tie mūsu līdzcilvēki, tie brīvprātīgie, tie mūsu darbinieki, uh, Eh, tie, tie cilvēki, kuri mums var dot, un kuri mums jau dod, bet mēs bieži vien to pieņemam kā pašu par sevi saprotamu. Tāpēc novērtējam to, ko, eh, piemēram, dara šie cilvēki, kas nāk ar to eh, sirds mīlestību, kas nāk ar to atvērto sirdi, novērtējam arī viņu darbu un pienesumu novērtēt arī to, kas mums ir uzticēts. Man patīk, tas ir arī nu, mans veids, kā es runāju, ka ka mums ir uzticētas šīs lietas. Un, mm -hmm. Tas mhm. ir tas, ko es jau nu, visā šīs sarunas laikā, tu entās reizes to teicu, uzticēt. Man tika uzticēts, es uzticu atkal šos cilvēkus, par kuriem, nu, kas man ir uzticēti, par kuriem rūpēties, uztic arī brīvprātīgajiem. Un, un uzticamies viens otram. Un uzticamies viens otram, jā. Paldies, Solvit, par to, ka atrad laiku Paldies par tavu sirdi, par tavu lielo sirdi, gribas teikt, un uh, par tavu mīlestību. Un uh, tas jau ir uh, rezultējies jau tajā, kā Dievs tev ir uzticējis šīs lielās lietas, bet lai Viņš tiešām bagātīgi atlīdzina tev visu to, ko tu dari viņu valstības labā, viņa godam un daudziem, daudziem, daudziem cilvēkiem par svētību. Paldies arī jums, radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums un eh, novēlot jums svētības, atvados un uz tikšanos vai uz, uz sadzirdēšanos kādā no mūsu nākamajiem raidījumiem. Esiet svētīti! 3, 2, 1. Rīta cēliens kopā ar Karitas Latviju. Īsteno mīlestību darbos!